Cio paroligas papagoin, cae cio ne? Ciom da vortoi cae frasoi papagoi regas, tio decide dependas de la spezio. Sed cial entute papagoi imitas la homon? Papagoi capablas ne nur paroli. Ili povas, ancaudum sia tuta vivo, aldoni novain esprimoin al sia repertuaro. Malgrau tio, pli agiai birdoi, average ne havas pli grandan lingvan repertuaron ol pli junai. Tion resultigis amplexa studo cun octcent septec sep papagoi, ciu estis publicigita en scienza magazino. La grandezzo de la lingua repertuaro de la birdoi dependas de la papaga spezio. Plei multain sonoin vortoin cae frasoin regas grisae papagoi. Psittacus eritacus. Por la studo, quar esploristinoi sendis demandiloin, al en tutte septcent quindexes posedantoi de papagoi, cae encetis ilin, pri la parol conduto cae biografio de la birdoi. La plei surprisa resulto por unu el la autorinoi quiu estos professoro ce la Universitato de Norda Colorado en Usono, estis che octec nau procentoi de la prilumigitai papagoi capablas tauge applici siain lingvain esprimoin en interagado cun homoi. Mine attendis che tiom da papagoi scias, ciam oni diras certain vortoin cae frasoin, si diras la posedantoi de papagoi, ciui partoprenis en la studo, indicis che 36% de iliae bestoi celc foie applicis ian lingvos zion convene en homa contexto, cae quindec ofte. Plei multae papagoi conas laula studajo mal pli oldec quin sonoin, vortoin au frasoin. Sed, malgranda parto regas ec repertuaron de plurai centoi da sonoi. Plei multai birdoi en tio capablas pribonigi. Concrete tio signifas che ili povas shangi la sequon de vortoi. La studo liveras pluan ec conon. Sexo, agio, cae socia interagado ne havas decidan influon alla parol conduto de la bestoi, masclai cae femalai papagoi, do parolas same bone, se oni consideras ciuin papagoin de la studo tra la spezioi. Ce quelcae spezioi existas esceptoi en tio. Cio concernas la rolon de la agio, tio surprisis ancau la professorinon. Ni estus attendintai, che la plei agiai birdoi havas la plei grandain lingvain repertuaroin. Sequa studo povus prilumigi la rolon de socia interagado ancora pli detale, diras la autorino. Char, se du papagoi cun vivas, Cial tiam la papago, ciu crome alla vortoi cae frasoi de la homo, capablas ancau lerni tiuin de sia camarado? ne havas pli grandan lingvan repertuaron ol lia sol vivanta camarado? Eble ciui papagoi en la doma strumeo lernas la sama in vortoin. Tiel ne aperas io nova, cion ili pobus copii de sia camarado. Alia explico pobus esti, che la pirdoi lernas de lo homo, homain esprimoin, dum de papagoi, ili lernas nur papagain bruetajoin. Por la lernado de novai vortoi, sam specianoi ne ludas tre grandan rolon, confirmas alias ciencistino de Instituto pri Biologia Intelligentezzo. Multe pli grava estas lausci la interagado cun la posedanto, che papagoi entute imitas homain sonoin, tio clarigas la esploristino pro la rilato inter papago cae posedanto. La lernado de vortoi estas spezzo de socia ligo, de socia interagado. Cun autorino de la studaggio de la Universitato de Pittsburgo esperas che la studaggio tonas instigon por pli engagigi por la conservado de la malcrescantai spezioi de papagoi. Cae? Mi esperas, che tiu studajo productas plida entusiasmo por la e capabloi de papagoi.